Toks yra tikras žodis. Jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. O vyskupas turi būti nepeiktinas, tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebas mokyti, negirtuoklis, nekivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus, geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaipgi jis pasirūpins Dievo bažnyčią? Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą. Be to jam privalu turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų niekinamas ir neįkliūtų į velnio žabangus. Taip pat ir diakonai privalo būti garbingi vyrai, nedviliežuviai, nebesaikiai vyno gerovai, negeidžiantys nešvaraus pelno, bet saugantys tikėjimo slėpinį tyroje sąžinėje. Ir jie pirmiau turi būti išbandyti, o paskui, jei pasirodys esą be kalties, tegul diekonauja. Moterys taip pat turi būti garbingos, nešmeižikės, blaivios ir patikimos visuose reikaluose. Diakonai tebūnie tik kartą vedę, gerai tvarkantį savo vaikus ir namus, kurie tinkamai diekonaus įsigys garbingą laipsnį ir tikrą tikėjimo drąsą Kristuje Jėzuje. Rašau tau apie šiuos dalykus, nors turiu vilti greit atvykti pas tave. Jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos tulpas ir atrama ir kaip visi sutinka, didis yra maldingumo slėpinys. Jis apsireiškė kūne, buvo dvasios pateisintas, pasirodęs angelams, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę.